ku munsi wa gatanu n'igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa ruhuma umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane mwiriwe cyangwa mwaramutse bakunzi ba radio isanganiro kaze mu kiganiro gira icyo ushikirije ubona yuko n'uno muziki ndangakiganiro wamaze kubikumenyesha ndazi ko mwarimu turindiriye muri benshi kubera ko porogaramu ari ndende kandi dufite na byinshi tubashikiriza dushaka ko atakibacika nuko nicyo gituma mubona iyi minota cumi isa n'iyarenze ku mwanya w'isaha zibiri mumenyereye gukurikirana ko kino kiganiro ariko tubaha nta muti w'ikibere ikiganiro ni gira kaze mukanya tubayebutsa amwe mu makuru makuru makuru twabashikirije muri inondwi kugira ngo mwibuke ayo mushikiriza ko ivyo mwari mwateguye kumugira ico mushikirije nuko rero amwe mu makuru twabashikirije muri ino y’umukuru umukuru w'igihugu aranegura ko hari indongozi zifise uruhara mu idindira by'iterambere rusangi Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu gikorane mpuzamadini cyatunganijwe n'umugambye uri ku butegetsi mu mpera z'indwi yaheze indwi twarangije kubwiwe rero iterambere ntirishoboka indongozi benizo zidahindutse ariko kuri ivyo ishirahamwe Lucome gishinze kugwanya igiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta ryo ribona ko muri kino gihe impanuro zidakwiye kugira habe uguhinduka Gabriel Rufitira rirongoye avuga ko nyabuna hakwiye guhana abadatunganya neza ibikorwa bya leta bashinzwe amasoko yose yo mu ntara zo hagati mu gihugu kiretse izo mu kibitoke nta nimwe irakingigwa eka n'abadandaza nyine ntibarayitabira gukingiza ibidandazwa byabo byavuye mu rugendo Ugwego arika rujejwe kugenzura amashyirahamwe yo gutegekaniza yo guteganiza eh, mu ntunge yo guteganiriza ah, rwagize kuva muri bibiri na mirongo ibiri na rimwe gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu gilbert ndayikengurukiye umwunganizi w'umunyamabanga mukuru wa aka niwe yabishikirije akaba asaba abajejwe gukurikirana amasoko yubatswe ya leta kuyakingiza n'abadandaza bakingize ibyabo hagati aho gukingira utwa muntu ngo ntibisigura ko ugomba ko isanganya rishika kandi ngo abarundi ntibigira kure kahise ku bijyanye no guteganiriza amasoko impanuka z'umuriro bivugwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa w'ihuriro ry'amashyirahamwe yo guteganiriza afatiye ku yahoze ari isoko nkuru ya bujumbura tashe sibomana abona ko amasoko ya leta n'ibidandazwa biri muri yo atamutekano bifise ibihano harimo no gufungwa bigiye kuja birafatirwa umutware wo ku mitumba yo mu ntara ya rumonge igihe bizogaragara ko atatanze umutahe Convocation mu gifaransa kuko atafumbatishijwe leonard niyo nsababura amatari w'intara ya rumonge niwe abivuga mu nyuma y'ingendo mu mazone y'iyo ntara avuga ko icyo kibazo kiri mu vyagarutse kenshi ni mu gihe rero warongoye intara ya rumonge yari yakoranije ku munsi wa kabiri w'inondwi mu rumonge abarongo ibisata bitandukanye bigize ubuzima bw'iyo ntara barabira hamwe ibyavuye muri izo ngendo ibiciro by'imfungurwa bimwe zimwe zimwe eh, nk'intete z'ibigori umuceri muremure n'ibiharage byeze ku irima riheruka byaragabanutse igiciro ku mahera ari hagati y'amajana atatu n'amajana atanu mu ndwi zibiri ziheze ku isoko nkuru ya kayanza ibindi byagabanutse n'ibiharage byitwa umuvango ibyo rero bikaba byemezwa na bamwe mu baguzi n'abadandaza baho mu isoko ya kayanza ku rundi ruhande ariko abaremyi bavuga ko imbuto y'ibiharage byo guteragira yaduze amafaranga nk'ayo nyine ku bifungugwa byagabanutse igiciro ujejwe ibiro bijejwe uburimyi n'ubworozi mu kayanza asaba abarimyi kutamarira umwimbo ku isoko nayo ku mbuto y'ibiharage byaduze igiciro adereniyo saba asaba abadandaza kutikika mukiza mu kuzimba abarimyi muri iki gihe cyo gutera bamwe mu barimyi bo mu mazone ya Kibitoke na Rugombo komine Rugombo intara ya Kibitoke bo bidoga ko bamaze zibiri atamazi avomera imirima y'ibitegwa bitandukanye bafise abo barimyi bavuga ko batabona abafashe iyo ngingo yo kugara amazi yahora bafasha kuvomera imirima yabo basaba abafashe iyo ngingo rero kurekura amazi ah, uwurongoye igisata cy'uburimyi no kugwiza umwimbo aho mu cy'ibitoke avuga ko ari indinganizo bihaye kugira basibura imiserege yo kuvomera hamwe no kwitegurira ikirangaminsi kirima uwo bikundiye dimo akabasaba kwihangana ngo kuko ari ku yabo ubwabo no ukuvuga abarimyi amazi y'ikiyaga Tanganyika yaraduze ku rugero bivugwa ko rutari rumenyerewe mu bibanza bitandukanye byo kwinezereza biri ku nkengera zacu abarangurira imirimo muri ibyo bibanza bamenyesha ko bariko barakora bahomba kubera tangenzi nyinshi zikibagendera muri kino gihe bamwe mu baganiriye na Radio isanganiro basaba leta kubagabaniriza amakori n'amatagisi kubera ati amafaranga menshi bakinjiza muri kino gihe niyo ni yindi nkuru mwakurikiye ku isanganiro hagati abari mu ishyirahamwe abari mu ishyirahamwe ry'urukino rw'amaboko rwa basketball mu burundi febabu bafise ububasha bwo guhagarika uwurongoye iryo shyirahamwe ariko ngo nta burenganzira bafise bwo guhagarika ibikorwa by'iryo shyirahamwe bivugwa n'uwurirongoye inyuma y'aho habereye inama ya bose ku munsi wa gatandatu w'indwi twarangije abari muri iryo shyirahamwe bakaba basabye ibyegeranyo byerekana uko buryo bwakoreshejwe apotre jean paul amenyesha ko azotanga ibyo yasabwe kandi ko eh, azotanga ibyo yabisabwe kandi ko bizokorwa byose hazokurikizwa amategeko abanyagihugu bo mu kigwati cy'impunzi cy'abateshejwe izabo cyo gasenyi muri komine ya rango baridogera abajeje intwaro ko nabo badashigwa mu migambi y'iterambere batanga akarorero ko ico kigwati kidafise amatara zikindi ikindi ngo n'imigambi izironse ibitungwa abanyagihugu bo ntibigera bajamwo Musitanteri wa komine amenyesha ko batoshira amatara n'amazi ahantu hari mu matati beneho bariko barahaburanira nayo ku kijyanye no kuronswa ibitungwa ngo bo bateshejwe izabo ntaho boronka babyororera muri iyo site ngayo amwe mu yo twabashikirije menshi nimwe muyibuka ku nsumbya ariko nanje turi kumwe ku isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri muri studio za radio isanganiro ikiganiro n'igira mu buhinga bw'ibyuma ni alphonse kubwimana kuri micro uri kumwe na omenduwayo akanya n'igwanyu mwakure ku mirongo irindwi na gatandatu ubusa umunani gatatu icyenda gatatu gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa umunani gatatu icyenda gatatu gatatu ibiri na kabiri ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa ibiri na kabiri ibiri na gatanu ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu ndabahaye umupira kajya wisanganira umunywanyi wa mbere ku murongo mwiriwe eh, mwiriwe ni impore yego n'amahoro tuganira nande muherereye muganira na nshimimana geruve mu rusigabangatsi mu rusigabangatsi yego ntaho eh, eh, nzi kweri <laughs> nyigisha ni ni mu cyankuzo muri komine gisagara ah komine gisagara mu cyankuzo Ego. Mumeze neza aho mu rusiga bangatsi. Imana. Eh duga kwiza kwijambo Jeruve. Ego nagira uvuye kw'inkuru bijyanye bijyanye n'amatara n'amazi. Mm. Mhm. Mm Zikuri intara yacu cyangwa umunenga yaribagiranywe atari mu ntara mu muji ntande hari amatara. Basabejeje natwe barabiba tugarukire. Mm. ni henshi twavuze iby'amatara ariko henshi twavuze yuko yahora yaka ariko ubu atacaka mu rusigabangazi ho urumva ko jeruvenshi Imana avuga ati tweho nta nayo turabona urumva ko bidasa n'ibyo twashikirije ariko kandi ababikejwe babyumvise sinari nzi ko marira iyo radiyo isanganiro uwundi munywanyi mwiriwe eh, ni ndahirwa jonas karindo jonas eh, ahitwa karindo karindo muri komine kinyinya karindo duga ku ijambo jona binagoye ko nk'ikintu cyerekeye nk'abana bajya kuvurwa ku bitaro ariko turi mu kiganiro gira icyo ushikirije aho mugira icyo mushikirije ku makuru twabashikirije ku kindi nacyo mhm. muri ko hari abantu ngaho iwacu hari inzu n'imirima yaratwawe kenshi n'amazu mabomagurika boraba kenshi n'abantu barutse ibiharage bakaraba ababijejwe bagatanga imbuto sindabyumvise neza ati nk'ino karindo ibiharage byose byaratwawe kubera imisozi iguma isenyagurika imvura imvura imvura nyinshi ni ukuvuga eh, uko ikigo kijejwe by'ikirere ijebu cyavuze ati imvura izoba nyinshi aho iwanyu mu karindo byarabashikiye ni jonasi w'ikarindo hariya ikinyinya mu ntara ya ruyigi undi munywanyi ku murongo mwiriwe halo yambu neza mahoro ni impore ni amahoro ndikari ku mutima evariste ku mutumba wa mukunguza muri zone ya rugabanuko miliyoni bakira intara ya muyinga Eh, eh, eh, numvise mwakiro gusa inkuru nagomba gushikiriza uvuze ngo urinde ariko umutima evarinse ndi mwakiro muzoni ya rugabantu yego duga ku ijambo vari nagomba kuvuga ko isekizanye n'abakozi b'imisumba badashikana amakomvokasiyo ni ukuvuga mhm. ndumva byoba hiyumva mu ngeza abakuru b'imitumba benshi barasaba gufumbatishwa mu kugira batange umusanzu umuntu ugomba kuyitwarira naho iwanyu mwakira aho nyine ahubwo barabigira mu gihugu cyose abaturongoye ngo babura amatari bahemereze abakuru b'imitumba kubera utari nzo kubafumbatisha nta komvokasiyo bogu mbega iyo komvokasiyo idashikiwe yategerezwa gushikira haca haba ingaruka izahe haba ingorane izahe basha bwita byose yabigurishije mu mugongo w'umuntu hagarara neza vari zawe murakoze aha varisite yuko ntashoboye kuganira nawe nk'uko nabyipfuza ati sawa murakoze nawe urakoze varisite kiganiro nigire icyo ushikirije radiyo isanganiro turaha ku undi munywanyi ku murongo mwiriwe yambunetse disi masi nyabitsinda mumeze neza nyabitsinda ga disi twabashikirije amakuru menshi ayagukoze ko naya ego amakuru yagukoze ko naya ahubwo abandanye uh, Dismas Dismas Disima Jesse ndakumva neza kwibiciro Eh, ati biciro rero ati ni sawa. Yego nuko turashima kuko babandanye n'ibindi nyine babikorera kugira ngo cyonke. Oya, nta biciro byakorotse ariko. Sa? Ibiciro byakorotse mu kayanza niho tumaze kujumva. Iwanyu byarakorotse. Barabigunubogira. Nona iwanyu byarakorotse gadisima. eee mitende nkapfuye ko nk'amaherisi cyane eee eh, mitende mbe mwibaza byakorotse ari abantu babikoroye cyangwa nuko byabonetse mw'iyi mbura riheze eee eh, ashobora gusanga uko nye wewe wibaza ko ari igiki urabiye aho iwanyu byaragabanutse ibiciro by'intete eh, n'ubwo nkari sawa ah, ibyo ari byo byose kandi sinete zari zo zose ni byarimwe mu Burundi Eh, aha iwanyu naho byarakorotse biharapfa ko make ku bwa usanga ifata nk'ikiro ugasanga byari bitatu eee eh, ati byari bitatu ati havuye ko n'ijana kajyayo ni disimasi inyabitsinda Samandari, wamandaranga. Samandari, mandaranga Sa mandari ni anga nirakarenga nyowa Ati ngengende ngarura kenga umwami Ati ngengende akanagahibwa yinga ingoma mikanashimbitse ngo muhakararibwa umwana aremerwa arakondozwa amuhakararibwa iminsi iragenda radiyo isanganiro isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri n'umunani z'ijoro isaha zibiri z'ijoro Eh, hariho abandi iyo bwije ku bandi buba bukeye rero mvuze isaha zibiri bisaba konshashira akati z'agatondo cyangwa z'ijoro aha iwacu kubera ko bwamaze guhwibira mbere no hanze hatakibona neza udafise itara ni iz'ijoro eh, ni iz'ijoro ni muri za radiyo isanganiro icyo kimwe n'aho iwanyu mwebwe muri ku butaka bw'uburundi ikiganiro n'igira icucikirije aho ugira icucikirije ku makuru tuba twaragushikirije mu ndwi yose nuko rero akanya kakaba ari rwanyu mwakura ku mirongo irindwi gatandatu ubusa umunani gatatu icyenda gatatu gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa umunani gatatu icyenda gatatu gatatu mirongo irindwi na kabiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu mirongo irindwi na kabiri mirongo na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mwakuye duca tubaha umwanya undi munywanyi ku murongo hadiyo isanganiro mwiriwe yambu neza ni mpore ezekiyeri mu rutana ego nagira nshingire kubera ku kijyanye n'ibibi randazwa mu kayanza aho wumva ko byagenze neza eh byagabanutse hagati y'amajana abiri n'amajana atanu byagabanutse urumva yego nibyo mhm. naho imvura agiye aba nyinshi ariko buke buke mm. ariko rero turi no mu rutana nubwo biri uko ntibikorotse cyane eh iwanyu biri kurangahe byahora kurangahe ibiharage biri ku bibiri umuceri ndetse mu isoko bari ku bine n'amajana n'umuceri ibiharage nabyo bine n'amajana ane kandi ari umuceri twirira ushobora yuko nyine ibintu biri bazimbutse ibindi biratuye utaha iwanyu rero ntibiragenda neza nk'uko mubyipfuza utaha iwanyu ntibiragabanuka ibiciro mbebasha ni kubereka iwanyu bitagabanuka ni kubera iwanyu bitagabanuka ibiciro Ezekiel ari impinga kayove hari mu rutana ubona yuko avuga ati araryohewe kumva mu kayanza ibiciro byaragabanutse atari iwabo mama undi munywanyi ku murongo mwiriwe neza yagize mwiriwe tuganira nawe tuganira na butoyito toma we uhagaze neza neza cyane ndakubaza amakuru yawe yewe nakuvuga ntubaze amakuru ya hehe uri ah jende nga muri komine nyabitsinda mu ntara ya ruyigi kuri wa mutumba mwiza wa kirungu wa kirungu yego duga ku ijambo to yego yego murakoze mhm. hanyuma mm. by'ukuri nagomba gushimira eh, uwo nyakubahwa buramatari wo muri iyo ntara ya rumonge ingene rimwe arabyifatamo mu bisanzwe bajya batware bato bato bo ku mitumba mm. guhera eh, nyine bajya guhera hasi ku ntango y'ubutegetsi y'ubutware eh, si bato bato nabo mu nzego z'ibanze ewe mu nzego z'ibanze ndugu yangu yego bwana rero burema bajya abantu kubona eh, nk'umuntu arungikanwa ku mukasi atishira umuntu ati banze umpe bibiri mm. none numva ko bibagira inshingano bahawe numva ko bibagira inshingano bategetswe kurangura ariko tomu bye byansize gato ntariko ndiyumvira nti none iyo umwene umutaha tawuronse agira eh. ingorane zahe hari ikibazo agira oya urumva ubu ni wa wundi yogwa mu mporero ngo kumbure yaragambaraye ngo yaranse kwitaba ubutungane Eh, nene wumva inkurikizi se bwana ucumengo eh, ni umugambarazi ucumenga ni kandi eh, bitavuye kure urumva abo bantu ukabije babyifatamwo ariko mu rumonge urumva yuko buramatari yabimenya ari uko agendeye amazone yose hanyuma icyo kibazo baguma bakimutura aho murabitura ababigera bwawe iwacu mu ruyigi kabisa buramatari wacu ameze neza cyane mwebwe ibyo ntibibaho oya oh, ntabibaho ntabibaho kandi buri amatari yama yagendeye abene gihugu yama yabigishije ingene eh, abene gihugu bakwiye kwifata n'abayobozi nyene bo ku nzego z'ibanze bakwiye kubyifatamo ni ukuri nyene kabisa ngaho iwacu ntabihari nawe butuma nyumva kumi nyene arakugambukira kabisa bimwe bitangaje utiyongenda iyo ngenda ariko iragayitse aho byo babikora aho biri nyene iyo iragayitse ubwayo hoko gwiki icyokogwa ni uko abo bantu bokwikeruka bitabaye uko naho inyuma yaho bakabakebura hanyuma mhm. eh. Eh, hanyuma kandi urumva nabo nabo kandi bene gusaba umutahe baca bagaruka bakawunyegeza kugira ngo nanone uwo muntu aze yitwa umuntu w'umugararije yaze kuyitaba nabone kandi urumva nabone kandi urumva babyifata muri niba guize kubacyura burema nibaguze kubacyura mbe toma Ah, Toma rero ubona yuko yamaze kuva ku murongo ariko icyumviro cyiwe kirarashe ati ntibagwize kubakebura nashaka ndamubaze nti mbega ah, iyo nyine kuzanirwa komvokasiyo umutahe bidakunze ko yitaba ati acagira ikibazo cyahe yari yamaze kutubwira ariko yuko rimwe na rimwe acafatwa afatwa n'abamurungikiye ubwo butumwa ko yagambaraye hajyaho isanganiro wundi munywanyi ku murongo mwiriwe hajyaho isanganiro mwiriwe yambu halo hajyaho isanganiro mwiriwe ubona yuko uno munywanyi yatwakuye ari hafi cyane ya karadiyo bica bituma bimugora uh, kutwumva kubera ko yari hafi ya karadiyo ariko kandi wakuye ku mirongo irindwi gatandatu ubuso umunani gatatu icyenda gatatu gatatu itandatu na rimwe ubuso gatatu icyenda gatatu gatatu ibiri na kabiri bibiri na gatanu bibiri na gatatu irindwi na gatanu ibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri tuca tuguha umwanya none watsimatse ngo cyagisoni yewe samandari chenamboka dzawe nari, umwami ati numasamantari numanivatumbe wikifuka abagabo murakoranye abagabo wese ungabire bukeye bwaho samanda arafata ijambo mu bagabo ati mwami w'i burundi radiyo undi munyuranye ku murongo mwiriwe yambu yambu yego ni sawa amakuru yanyu na ati nitwa ndaruzi uhagaze nabi sindakumva aregisi ah, eh regi yego tuganira uri hehe garegi igihe Eh, igiharo hagarara neza ngaho igiharo harafata eh, genda hahandi ukunda kujya hafata neza hanyuma tukumve yesi eh, alex rerobona yuko ndamubwira ati yegere hirya gato ahubwo hakumwumva duciye anuko aga telefone kiwe kakaba akakuzo akakuzo kakaba katamwemereye ko tubandanya tuganira yambu neza mahoro cyane ni impore tuganira nande sa tuganira nande muganira na moyize mu rusengo moyize mu rusengo ni mu ruyigi eee eh, mu ntara ya ruyigi eee eh, duga ku ijambo moyize eee eh, twashaka tugaruke hmm. twashaka tugaruke mhm. kuri yo kuri uko kuntu umukuru w'igihugu yamarika arasemerera yego ni ukuri abo bantu ntibikubitagashi ama umukuru w'igihugu nawe kubera baguma baza baramugambararira mm. afata ingingo aze arahana nyine biboneke ku buryo abo bantu boza bararabaga bagaheba kuza baradindiza ibikorwa bimwe bimwe by'igihugu kuko ijya mbono yo muri yo muri bibiri na mirongo ine muri bibiri na mirongo ine na bibiri na mirongo itandatu ntiyoshoboka mu mhm. gihe abantu bakora gutyo eh, ufite icyiyumviro kimwe n'icy'uburongozi bw'ishyirahamwe orikome ati hajyeho ibihano gusumba guhanura eh, ibihano burya ibihano birakenewe iyo ubuze uhanuye kenshi bikanga abasigaye yuko ari nk'ibudu abarundi bati ngo nishikire igufa ntishikire ingeso eee eh. wumva igihano se kito hava gihava kiza ko guhura n'ibyari biho moyize mu rusengo moyize mu rusengo ati byiza n'ibihano byojamwo kugira ngo ibintu bitore umurongo hajye isanganiro ikiganiro ni giricushu hajyaho isanga n'undi munywanyi ku murongo mwiriwe mwiriwe ni impore yego ni impore tuganira nande muherereye yohani kumubone muri zone buterere eee eh, yohani yego ni mu gisagara cya bujumbura yego duga ku ijambo yo twashatse ubwishyu dushikirije ku makuru yaciye ku isanganiro hmm. y'umushyikiranganje w'intwaro mbere namba ari hagati mu gihugu mhm. yagirishije indongozi zirongoye amakomine mm. amakaritsiye ngaha mu gisagara cya bujumbura mm-hmm. eh, tumvise yashyikirizaho ko umwuka igihugu cyotera imbere mm. yuko bubanza kubaha ababatwara mm-hmm. abatwagwa nabo bakubaha abatwara mm-hmm. yego kijya kintu ni cyiza cyane mm. muri ibyo nabyo busaba abanyagihugu kuko hmm. uri ndongozi hmm. hari ukungena utanguye kuyitwara abanyagihugu bakakubona ingene witwara hmm. bigaca bituma nyene bagukurako icyizere gute tanga bigaca bituma bakugaya kubera imvo n'izi n'izi muba bariko baragira tanga uburorero bufadika kugira ngo byumvikane neza eh, uburorero bufadika mhm. urashobora kuyitura nk'indongozi uyisanze nko mu biro canke ku rwego rwa karitsiye mhm. eh, haba kugutunganiriza mm. bakagusubiza inyuma canke ukabarondera ukababura mm. eh, ibi rero bituma n'abanyagihugu bidoga mm. eh, bagaca bavuga yuko ata kintu na kimwe indongozi ko zirafasha abenegihugu ariko ibyo biratuma abantu batubaha babarongoye bivanye n'ukungene bariko babagara Ah, kugara kugara eh, ngira baragara cyane n'ukuri kugara no kuvuga baba bamaze kubona uko badashobora gukorera abantu ariko hariyo amajambo ntariko ndatahura kugara no kuvuga ku kumera gute nuko umusanze nk'ahantu ari mu biro mm. cyangwa ukamusanga ku nama nkuru y'umutumba mm. eh, agaca uri kuramusaba ijambo mm. kabati jewe nta mwanya afise reka ngiye mu bindi bintu ngiye mu nama ibihi ah uko kuba rukugara eh ah no yabwiye iyo ati nta mwanya mfise abagaye eh uranagaruka kakwangira eh yego mhm. gusa rero hakogwa iki hakogwa iki icyo kogwa mm bagomba aba batware bariko baratwara guhera hejuru mm. bakoresha imvugo ingo mm. apana gukoresha imvugo hoshi mm. eh, ingo niyo sawa kuko duca tubona eh, ukungene bariko baritwara abandi nabo baca bakurikira bivanye n'inyifato turiko turabona bariko baragiye ati babaha ikaze babakire neza mu bugwaneza yego bitume nabo babona yuko baronkejwe ijambo batariniganywe yego byofashe eh, kuko kuko bagakoresha hoshi mhm. eh, hoshi n'amategeko ariko arasohoka menshi cyane mm. natwe dushobora tubona yuko turi ko turagira duhohoterwa mm. cyane tukatinya mm. tugaca twegera inyuma y'ibyo bintu bariko barafata mu kwivuna muca mureka kububa yego ni ukuri kw'imana ariko gusa bakoresha ingo tukabona yuko ari irishyirakuba mm. ni ukuri ntaworeka gukurikira umuntu ariko aramuhamagara tugushimire yego radiyo isanganiro isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'itatu muri studio zacu mm, minota icumi n'umwe icumi n'ibiri tuza dushyikiriye igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo itanu n'itanu ikiganiro kijya kuba kirangiye kugira ngo tubahe akanya mwitegurire amakuru avugwa mu kirundi ya nyuma yo kuri uno munsi ariko akanya karacyari munyuranye ku murongo mwiriwe mwiriwe ni impore ni sawa ni sawa tuganira nande Bazira inyakamwe evode evode yayisororeza bazirinya eh. mumeze neza gavode yego tumeze neza basi ahisororezo ni sawa ni sawa kabisa tuga kwijambo bo ashaka gushikiriza bo icyarike kutanganika amazi ariko araduka eh amazi ariko araduka mm. bo urakwashe ku myaka nyinshi mhm. amazi aguma aduka mm. abantu nabo bakaba bubaka nyine hafi yayo mm. bo kandi bagiye no gutuza imvubu aho aho bazirisha harabura bo none leta nayo bitari bisigaye turabahaye no ngo bubake ariko ubu byamaze gucendwa ni uko byakunguza bakaduga bo kuko urabona imvura risezerana amazi atombotse yaratombotwe ntagire ikare nawe yagibira abonye ari ibifata izindi ngingo bubake kure yajya mm. kubwogera tanganika ariko abidoga bwana evode ntaguciriyemwo abidoga eh. hanini n'abahafise ibibanza byo kwinezereza ah, bimwe bita nk'amabici yego ah, eh. sinzi ngo none urabona byoca bigenda gute kandi nabwo ruguma rusara bavuga ko batakironka ingenzi zihagendera kubera ko ayo eh. mazi yabateye ahubwo nawe rero yabo ati ko bwawe bahindura ingendo bareke kubaka basugera amazi ahubwo bigire kure tugushimire yego mugira ibihe byiza aho mwisororere ku isoro eh, isororezo eh isororezo yego mugira ibihe byiza ni evode isororezo ati abubaka kwitanganyika bikebuka kundi munywanyi ku murongo mwiriwe aro ndahiryo Jonas ngarutse Jonas Karindo eh Jonas wikarindi kinyinya Eh, ni sawa kandi ntabwo eh, urumva jona we twari twahavuye tukubura duga ku ijambo kuvuga ibintu nanjye kuvuga akagushikiriza eh. agasukari ashakabaye ndatse murabe mugerageze mutwarizeho ubu agasukari isukari kuko ndabona ko yakenye rwose icyo ashya Eh, isukari ababijejwe muri za sosumo hariya barabyumva isukari kwari ari ikibazo saho mukari ikarindo gusa eh, ni henshi mu gihugu harimo no mu gisagara cya bujumbura ari isukari usanga itaboneka ku rugero abanyagihugu bayikoresha bayipfuza ko ariko kandi ntiri mu makuru twabashikirije muri ino ndwi ariko kandi nta kibazo hajyaho isanganiro isaha zibiri z'ijoro n'iminota mirongo ine n'itanu ikiganiro negera icoshekereje radiyo isanga nundi munyanya ku murongo mwiriwe mwiriwe neza ni impore yego ni impore uduze akajwi tukumve neza alo kuduza akajwi ahubwo biciye bicika sinzi ko ari wahisemo guca ku murongo undi munyanya ku murongo mwiriwe mwiriwe ni impore ni impore ni amahoro umenye wayo ego bwana ni desire <laughs> oya nganira nande baraganira na meritus batatira nyamuragi ngaramukinanira meritus sabi ni impore ni impore n'ukuri duga ku ijambo ibigo bigomba gukeza umutwari yafashe ingingo mu ntara ya muhondo yafashe ingingo nziza cyane ni n'izindi ntara tomufatiraho akarorero zikaraba bagasuzuma ah, abo batwara ko nabo nyine batameze uko nyine eh, ati uwuzofatwa yaranse gutanga umutahe yarungikanywe kubera igiturire ati azohanwa no gufungwa bizojamo ahubwo ni ukuri yabigize hageze kuko hari abantu bameze gutyo mm. kuko urumva nk'umuntu bamurungikiye umutahe hanyuma ukacaba unyegeze iyo ntuzeye uko urumva ko ari hatari wa muntu bavuga ngo yagaye ubutegetsi mm. ukaca usanga ntiyitabyanwa bakaza basubira kumuhiga ngo yagane ubutegetsi kandi bari bamwungikiye n'ubutegetsi kofukazi none ga bwana meritusi eh. abatware baba bigenza gutya ahanini baba bashaka akunguka kahe mu bisanzwe icyo baba bashaka mm. ni yanda yo kugira utwo yaba utwubaha n'ayandi ho nta kindi baba bashaka bica byikiriki uwategerezwa kurenga ataronse umutahe urumva ko bisa iki cyizere hagati y'abarongozi n'abo batwara ukajya usanga bamwe bavuga ati muragaya batware kandi mugaya abandi bari mu mbavu bacabaga ho mm. hoca hakorwa iki mw'icyo gihe kugira ngo kumbure ibintu bisubire mu buryo icyokorwa ni nk'icyo nyine umutware mutware yakoze cyo gusuzuma akavuga ati ngira ntange amategeko y'uko uzofatirwa muri ibi bintu mm. adotegereza guhanwa mm. n'abandi rero bosuzuma bakaraba mubo batwara bakavuga bati ibi bintu kandi ndazi birahari n'ahandi burya birahari babirazi eh, ariko mu rumongo urumva buramatari yabimenye ari uko agendeye abanyagihugu hanyuma bakabimutura ntirimenye n'icyubahiro uravuga ati mwebwe amaso yanjye mu ntara muze muraraba mundabira uwo yagize neza kugira agendera abenegihugu bumva ko yaciye amenya eh, ibyo bagona aho byoba bishika bikaba uko ariko ntibabishikane ku nzego zibijejwe uwo bahanura iki rero ndabahanure ko bokwikubita agasi kugira ngo batondereze ingingo uko iba iri tugushimire yego eh, ibi nabyo eee eh, mukayanza byaragabanutse yego byaragabanutse kabisa reka naha mu mujyi naho binini usanga biza biraduga naho nyine byaragabanutse mm. none nk'ibiharage ntiwara ko twahora tubigurisha ibihumbi bitatu kandi wari umudandaza amerika urazi ko nsanzwe ndandaza butike duhora duhurira muri cya kiganiro cyacu cy'imyuga mbenyine mbwira nk'ubu udandaza ngaho nk'ubu w'ibiharage ehe duka ku ijambo udandaza gutu nk'ubu ibiharage bya kinure bigeze ku bihumbi bibiri n'umunani ngaha mu mabutike byahora eh, kurangaye hajya twahora tugurisha bitatu kiretse abikika mu kiza wasanga bagurisha bitatu n'abiri gutyo ubu rero mwakuye ko abiri ubu ni bibiri n'umunani ku isoko ni ukuvuga biri kuri bibiri n'atandatu n'itanu gutyo mm, none merito bijya bya kirundo nabyo mm. eh, ku isoko bigurwa bibiri bibiri n'abiri eh. hari ibindi biba bipanga usanga biri kuri bibiri n'ane eh. none merito ni kubera iki byagabanutse ngaha mu gisagara igituma byagabanutse eh. ni kubera ibihaje by'agatasi bisa n'ibyeze naho impeshyi igiye kuza tugiye gutera impeshyi mm. bisa n'ibiriko birera iby'agatasi kandi biboneka ko ibihaje by'agatasi bisa n'ibyabonetse none bigumuko cyane birashobora ahubwo gupunguka rwose kuko ntibirera neza hariho aho batarasarura hari aho batarasarura ariko mu minsi mike irashobora no kuduga kubera impeshyi nayo izuba yegereje baza bageze kugura imbuto icyo cyizere ugikura hega meritusi igituma icyo cyizere ndagifite na nsanzwe n'umurimyi nawe ndi umudandaza yego urabibona ati ndiko ndaraba hirya no hino ku mitumba ndabona yuko hamwe bo kwimbura bose ibiharage bishobora kumanuka ibiciro birashobora kumanuka n'iki giciro cya bibiri n'umunani tudandaza mu mabutike gikakoroka tugushimire meritu murakoze cyane muhezagirwe ngaho kwisanganiye eh, ariko meritu hariho abashobora kwikika mu kiza ugasanga yaranguye nko mu kinama aje kudandariza mu kigo bagaca aduza ibiyeyi ku rugero rurenze kubera ko abo mu kigo usanga bitabororera gushika nko mu kinama abo bantu barahari mbenda guhakarorera ubu ngo mu kamenge ibeyi biharage siyo twe tugurisha ino mwebwe aho mu aho iwanyu mukinanira nangahe mu kamenge gute mukamenye nk'ubu bya hasi ku twa n'umunani nk'ubu usanga biri kuri bibiri n'atandatu mm. nibyo wiyumvira cyangwa warashyitseyo urabibona ndahashyitseyo kuko muranterembera agatakura bamaraye inyungu iri kuri kote kugira umenye ingene nawe ucuduza uduza aho mukinanira nanjye wumva nkunda bikure nka hariya mukamenge mfashe depase y'itagisi wumva n'icyo giti umusesangiye rero nayifite kuyo nodeye eh, mugabo birumvikana yuko nk'ubu wakuye kuri bitatu ushyira kuri bibiri n'umunani Eh. washize kuri bibiri n'umunani kubera utakironka abakugurira kuri bitatu cyangwa n kubera ko nawe wari wabiranguye bizimbutse ni ukubera nabiranguye bizimbutse abakiriya bawe babyakiriye gute baranezerwa cyane kubona basanga ibeyi yakorotse nanjye ndiko ndababwira ati ibintu byakorotse tugushimire murakoze cyane ijoro ryiza twese sawa sawa radiyo isanganira uwundi munywanyi ku murongo mwiriwe yambu ni sawa ni sawa amahoro yego bwana ni impore tuganira nandi uherereye he eh, tituganira ah. nande e ikiganiro natumvise eh tuganira nande muganira na Sabushimike Jane Ponguseni avuka mu ya Gitega eh Gitega amajahe eh umutumba ni rubambi eh rubambi eh mugu musindi ngayikigoma mu gihugu cya Tanzania ah Kigoma Eh, ikigoma neza na neza uramajyahe ikigoma uramajyahe neza neza eh, ikintu duga ku ijambo mu bisanzwe mu kayanza turabashimiye cyane kuba biyumvira abadandaza bakamanura ibiciro hmm. kuba ibiciro biri kuba ibiciro biriko biraduga siniyumvira ko ibiciro biduzwa n'abantu burya ntibiduzwa n'umurimo mhm. burya ahangiye kubirabira nko mu iki gihugu dusanzwe turimo duhata indaro hmm. ikiro cy'umuceri kigurwa amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana abiri ikiro cy'umuceri umuceri w'umutanzaniya hmm. ikiro cy'ibiharage bita njano kigurwa amafaranga igihumbi n'amajana atandatu ibiharage bisa n'umuhondo eh, njyano ikiro ikiro cy'ibigori kigurwa amafaranga amajana atandatu Mm, y'amatanzaniya urumva yuko n'abadandaza baje barabaraba neza barikika mu byiza bakaduza ibiciro mm, ariko ama bakerekana nk'uko umenga mu gihugu ibyo kurya birakenye kumbe niyo bariko bariko barika igihugu ariko hariho abavuga ko burya ibiciro bihindagurika bivanye eh. n'abarondera ibyo basuma hamwe kandi n'ababidandaza eh, urumva iyo eh. abadandaza babaye bake abasuma bakaba benshi ati ibiciro birashobora guca biduga kubera ko bica bikene ibyo bakenera ego biraduga cyane ariko n'abadandaza barikika mu bakatavuga ngo babirangurire mm. nabo batayibangurire bafite kugira ngo barondere ukuntu bagenga umwenene bigende gute rero hohinduka iki isoko agenda mbona nk'uko umenga leta yoba ibyisho by'umunyagihugu bakaza baragendera amasoko kugira ngo bajye barafunguza urabona umwenge yawe igiciro mu burundi byabaye ndahari bona nepo ubasarimiye ubasarimiye abaho ndakumva neza turagushimiye murakoze namwe sawa sawa ni nepo musene mwiriwe halo yambu yambu ya mahoro mahoro ni impore ni impore omeri eh uje wewe sa uje wewe ukuntu ndakumva mwaro inyabihanga niyo ngabaligisi eh regisi bo e, <laughs> duga kwijambo mbanza ndagushimire ukuntu uri urakora ikiganiro murakoze namwe tubashimire kuba uri kurabyifakamwo neza n'ukuri abo muri ko murakorana bose ndumva yuko muguma mwumvikana neza atangorane murakoze cyane ni Alphonse kubw'Imana mu buhinga bw'ivyuma ikindi nacyo mhm. turakumva Alexi ikindi nacyo urabona yuko biciye bigarukiraho nyine isaha zibiri n'iminota mirongo itanu n'indwi hadiyo isanganiro aha niho duce dusorozera ikiganiro gira icyo ushikirije cy'uno munsi shimira imana sheruve yatwakuye ari rusigabangazi jonasi yatwakuye ari karindo ikinyinya mu ruyigi evariste kari ku mutima yatwakiwe ari imwakiro disimasi nyabitsinda ezekiyeri mu rutana ah, tomasi nyabitsinda alexi igiharo moyize mu rusengo yohani yatuwa kuyari kumubone bujumbura evode yatuwa kuyari sororezo meritus nyamuranzi yatuwa kuyari mukinanira hamwe na sabushimike nepomuse navuka ku mutumba wa rubambye igitega ariko akaba yatwakuye ari mu ntara ya kigoma mu gihugu cya tanzania hamwe na alex rero yari karatwakura ari mwaro bidakunze ko tubandanya tuganira mwese mwakenuye dushimire na alphonse kubwimana yakoze ibishoboka byose kugira ngo amajwi yacu ntahage mu kirere ariko abashikire ibyo ariko mbere birashimwa na alex w'umwakiro reka duce turangiriza ngaho ikiganiro gira icyo ushikirije tubifurize kugira aho muba mwubahwe n'agahwana